iskay Iskainio Kaj capítulo. Casamiento fiestawan rikchanachimanta. Jesús mi huktawan rimarispan kunawan paikunata nerja. Dios chakushanga rikchakun churinta Pay mi SERVIENTIN KUNATA kacharja convidoman hayachisjankunata Hayachimus Hayachimusjankunam ichaja, mana monarja kucho. Waken sirvientinkunataña kachaspanmi, chay convidasqankunata nichimurqa. Mikuyqa listuñam kachkan. Ñam, nakarachiniña wira turuykunatapas, hinaspa wira animalniykunatapas. Chaynaqa hamuychikñaya casamientuman, nispa. Convidasqankunañataqmi mana kasukuspa, pasakurqaku. Huknin chakraman, hukninñataq negosiyonman. wakin servientin kunata solda mahaparuspa wañurachirjaku. Chaymi rey hallunpayta Soldadun kunata kacharja chay wanyochimunankupa. Chainata Chaynataj kanyamunankupa. Inaspam servientin kunata nerja. Tukui imam listuña kachkan casamientupa Convidas haikuna michaja mana kay fiesta hinachu Chaynaka hatun kunamang rispaya, kasamientupa hayamuy taremos tarimushaykichikta, nispa. Chaymi paypa servientinkuna rispa pusamorjako, llapallan tarishankuta. Pusamorjakuma, allin runakunatapas chaynataq mana allin runakunatapas. Chaymi wasiman untaykorjako. Convidasqankunata hawaykoq rey aykuspanmi, Chaypi rikururqa hukrunata casamientupaj hina mana pachasqata. Chaymi nirqa. Taita, imanasqataq casamientupaj hina mana pachasqachu yaykumurqanki? Nispa. Hinaptinmi chay runañataq mana imatapas nirqachu. Chaymi reyñataq misaman sirviqkunata nirqa. Chakinkunatawan makinkunata wataspa, wishchumuychik tutayaypa kasqanman. Chaypi muwajanqaku. Manaima rorakuita atispanmi, kiruntapas kirichichinja, nispa. Chaynaqa achkam hayasqakunaqa kachkan. Aklasqakunañataqmi aslla. Impuesto paganapaq tapukuymanta. kunan pasaspa parlaramurjaku Jesusta imapas rimasqanwan pantarachinankupa. Hinaspan farisio masinkutawan erudispa hatiqninkunata kacharjaku, Jesús ta kainata ni munankupa. Yacha chico. chija ham hachija primaj kasjaikita. Yachanikutag mi runapa rimasjantapas mana kasuspa, Dios pa munasjan manjina kausakuita, chija piechachisjaikitapas. Hamjariki manam runapa hawallantachu hawanki. Imaninkitaj, allinchu rey impuesto pagay, ichamanachu, Jesús ñatag mi manalim piensas hankuta Nerja. nirqa. Iskay uyakuna. pirichkan kichik. Hawachiwai chik impuesto paganaikichik holijeta. Nispa. mi holijeta. haywaykurqaku hollqeta. mi Jesús taporja. Pipa uyantag hinaspa pipa sutintach kai hollqipiqa kachkan? Nispa. Chaymi paykunañataq nerjako. Rey Cesarpam. nispa. Inatigme Jesús ñatag nerja. Rey César pakahtaja payman ya hoichik. Dios man ñatag pay pakahta. Nispa. Kaita uyarispankum admiras jallaña pasakorjako. Wañuhkunapa kawsarimunanmanta. Chay punchawñatagmi Jesús man amorjako wakin saduciokuna. Kay runakunam kriyqku. Wañuhkunaqa manam kawsarimunchu. Nispa. Paikunam Jesús tanerjaku. Y chico, Moisés menerja. Casado runa manachurio uptinga... wauhin mi casaranja viudata. Chainapi wañukujpa mirainin kanampaj. Nispa. Kaipim hanchis waujenten jaricuna karja. Mayorkaj kasarakorospan mi wañorospan warminta mana wawayokta sajerorja. Chainayan Pasacorja, sulka kajuampas. Kimsa Hatinas nimpi hanchis kutikama. Hinaptinmi hipankuta warmipas wañururja. Chaynaja, wañukkuna kawsarimuptinqa, mayhampa warmintaq kanja, nintin paywan kasarakuchkaptinqa, nispa. Chaymi Jesusñataq nerja. Hamkunaqa pantaypim kachkankichi. hantapas nisqantapas Dios Diospa tiynintapas mana riqsisqaykichikrayku. kausarimus pancoja, manam china kasarakunqakuchu, manataqmi kuna Paykunaqa cuna anaqpachapi kuna hinañam. Wañuqkunapa kawsarimunanmantaqa dios lerqankichik Dios nisusqaykichikta paymi paiminerja. Ñuqaqa kani Abrahampa, Isaacpa pa dios Diosninmi, nispa. Chaynaqa Diosqa manam wañusqakunapa Dios ninchu, ichaqa kunapa Dios ninmi, nispa. Runakuna chayta uyariruspankum, admirakurqaku yachachisqanwan. Hatunnin kamachikuymanta. Saduciyukunata Jesus upallarachiptinmi, chayta hawaykuspa hukliaman hukllaman huñunakururqaku. mi pai kunawan kuska chico dios runa pa pa' tapurqa. ninguna mantaja, maiganta mayqantaq nin y nispa. Chaime Jesús Nyata gnerja. Señor Dios nikitam kuyanki tukuy y tukuy Inaspa tukui tukuy yuyaynikiwan, nispa. Kaimi punta ka hatun y nin nyatag minin, kuyanki masekita kikikita hina, nispa. kunapim, iskaynin paleinimpas muesispa Dios manta Diosmanta willakojkunapaj qillqasqanpas hukllawakun. Cristoja rey David Mantapas aswan hatun kuna Farisiukuna huñunasqa rahmi Pa'ikunata Jesús tapurqa. cristo manta, pipa mirainintach. nispa. Chaymi paykunañataq David pa mirayninmi, nispa. me Jesús ima nirqa. David hachuya chuya pa yachachisqan, Cristuta Señorwan suticharga, David menerja. Señor señor Dios mi vencina y kamaya, Inimiguykikunata y y y y kamaya, alliqniypi pitiaikoy. Nispa. Imainatah Kristo ka David pamirainin ka kangman, David po ni Senyor ni nispa Kristo man tarimachkapting ka. Inapting mi pipas mana ima kontestay tapas aterhacho. Chay punchaw man tapunin pin hakuruspa, mananya tapur hakucho.